umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba amahoro neza abakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri karadiridimba uno munsi duha ijambo abarundi mutumviriza muri mu makungu kugira ngo mutange ibyiyumviro byanyu ku bijyanye n'umugwi w'igihugu wigenga ujejeho agateka kazi na muntu mu burundi CNIDH wasubijwe mu kibanza cy'imigwi iharanira agateka kazi na muntu yigenga itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu eh, mu buhinga bw'ibyuma hari Elia Kadogo kuri mikoro muri komenanje ala dezihebukeye neza sangwa ikaze kwinjira rero mu izo n'izo rya kino kiganiro umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH avuga ko uwo mugwi wakoze neza harico catumye usubizwa igihagararo ubereye Dr Sixte Vinyini Muraba akaba yabishikirije mu kiganiro ku nama cyo kuri uyu w'Imana umviritsa kuva uno mugwi ushyizweho eh, cyane cyane abakomiseri baheruka kujyaho haciye imyaka hafi iri mu gushika kuri itatu mwarabonye ko ibikorwa twagiye turakora byabaye byinshi kuruta kandi bikaba ibikorwa biboneka ni ukuvuga ko iyo hagize abatwitura twabiyumviriza tugaca twongera tugashika ku rubuga kugira ngo tubone ibyo batubwiye ko ari byo kandi tugashikira inzego zitandukanye z'igihugu haba mu guhanura haba no kwigisha inzego zitandukanye batandukanye harimo abamenyeshamakuru abacamanza eh, abari mu ntwaro zitandukanye eka abari mu madini atandukanye kugira ngo dushobore kuza turibukanya ibyateka zina muntu hmm. e, e, ego ariko kugira nyine iyo ntambwe irindi ngaho no kuvuga ko hari igikorwa mwakoze mwegerana cyane cyane n'uyu mugwi werekanye ko senti dehashe uno munsi irikira hano ni agateka kazina muntu koko twategereza kuwegera kugira ngo tubanze twereke urutonde rw'ibikorwa twaranguye tugatanga amaraporo twagiye turandika buri mwaka hanyuma tukavuga aho twagiye turagenda kuraba ababa abafunzwe abari mu busho butandukanye n'icyo twakozeyo haba ababa bahungabanirijwe agateka kabo reka mbere haba no mu byo twagiye turashikiriza ku binyamakuru cyangwa ku maradiyo twiga kwiyamiriza ahaba hagize agatotsi kaboneka aha canke hariya eka mbere abantu bose muri rusangi kuko murazi ko turiho kugira ngo rushobore gufasha abene gihugu mu gihe abene gihugu tubashikiriye tukabafasha nabo baratuvugira burya twe turatanga raporo mugabo turabize neza yuko bashikira abene gihugu bakababaza yuko umugwi bawuzi kandi ko bashima ibyo bari ko barakora turazi ko abamenyeshamakuru abari muri sosiyete sivile batandukanye mbere n'abari mu migambwe ushobora gusanga bababaza kugira ngo bagire icyo bavuze imbere y'uko bafata ingingo yo kudusubiza eh, muri uwo mugwi a ah. Dr Sixte Vinyi Nimuraba numukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH mwavyumvise rero barundi muri mu makungu ni mwebwe kino kiganiro cagenewe mutakure kugira ngo mutange ivyumviro vyanyu 76 busa 83 amajana 9 na mirongo itatu na zitatu itandatu nimwe ubusa 83 amajana 9 na mirongo itatu na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu turiko turabandanya rero na kino kiganiro karadiridimba abarundi muri mu makungu mutuhakure mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mutange ibyiyumviro byanyu mwumvise icyo turi turavuga ko uno munsi umugwi w'igihugu wigenguje ejo gateka na muntu se ni dehashe wasubije mu kibanza cy'imigwi iharanira agateka na muntu yigenga ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza tuvugana na kingisire Eh, muvugana na King Soye aherereye mu Bugiriki mu gisagara bita Atene yego aya Atene n'amahoro Atene n'amahoro imiteguro ni myinshi twiteguriye kwakira papa pa ntuzeye Francisco aho ni hazoba ari ego tuduze rero nyezina tuzohava tubonana nawe ego amaso mu yandi urakoze tuduze rero nyezina ku kiganiro wewe wumvise eh, icyo turi ko turavuga uno munsi wumvise ko dr sixte vinyini muraba arongoye cndh abisigura ubyakira gute nawe jewe ku bwanje mbanje gushima kuri iyo ngingo nziza eh, leta y'u Burundi yoba yarafashe kugira ngo ishobore kugarukana umugwi nk'urya mhm. kuko ariko si leta yawufashe si leta yawufashe nk'uko nyine nuko eh, uko komite ibikurikirana na cyane cyane mu ihuriro ry'imigwi y'ibihugu iharanira agateka kazina muntu niyo yafashe ingingo igarukana ku kibanza bakunda kuvuga ngo ngo kuri sitatu a bari barashize kuri sitatu b hari eh, mu bibiri na cumi n'umunani ni ukuvuga ko mu makungu uwo mugwi uno munsi uri kurabwa nk'umugwi uharanira agateka kazina muntu koko yego nariko ndanakurikirana ku ntuzeye kuri interinete ndabona aho bagize intuzeye mhm. aho baheruka kugira inama yego e, ndabona yuko ari imigwi ya oni mhm. iri kumwe n'indi isanzwe nyine yo muri ntuze muri afurika mhm. turabona yuko ari intambwe nziza ishimishije intuze iyo sende y'ihashe iri kuragera mm-hmm. eh, kubona yuko hari iyindi ntuze nk'amashyirahamwe mpuzamakungu nka oni ubona ati uyu mugwi urakwiye kubandanya ukora mm-hmm. ni uko baba barashimye ibikorwa byiza baba barakoze mm-hmm. kandi kanatsinda ndikunda n'aba n'uwo mugwi shuwa kure rwose cyane mbonye aho wahatanguriye gukora mm-hmm. umugwi nk'uyu ni uko hariho mu burundi mm-hmm. haragiye harabaho igitakara y'imigwi imwe imwe twari dusanzwe dufise bwa mbere nka ntuze nka za aprodehashe cyangwa ugasanga hariho n'indi migwi intuze e, yerekeye agateka ka zina muntu amashyirahamwe aho uri amashyirahamwe yigenga amashyirahamwe mm-hmm. yigenga mu mm. rwego usanga nk'amashyirahamwe mpuzamakungu acavuga ati none iki gihugu ubu barafise ahantu dushobora kubariza ibyerekeye agateka kazina muntu uko mu bisanzwe ajya mu ntuze ama mhm. yisunga ama organisation aba ari mu muri icyo gihugu kuko ntashobora guca avuga ngo turagiye nko mu mpimba ngo turabe biriko birakorerwa mu mpimba mm. kuba ari nko kuvogera bavuga ati reka duce muri uwo mugwi turabe bakaba bakavuga bati iyi migwi ni ishusho ryiza bawuhaye rero kugira ngo bawutere intege bawuhe intege bagire bati ni ishusho ryiza ni nka kujya k'umugwi w'umupira w'amaguru ushobora kuba uri muri ntuze muri ntuze muri ligue b bakaba mm. bawudugije muri ligue a ntumva kuri ligue 1 barawuteye intege ni uko bakurikiranye ibikorwa ukora mu mantuze atandukanye mu mihinga itandukanye mu burundi bakavuga bati ubu turabona umugwi uri kuragerageza gushyira ahabona iby'agateka kakazina muntu haba abahohoterwa mu buryo bucanke buriya abo baba bari mu busho abantu baba badafise ubavugira nko mhm. mu gihugu iwacu tube dufise abantu benshi mhm. atari nk'abantu baba bari nko mu bisagara ashobora ariko ari nk'umuntu akeneye ede sosiyare wanashaka kumufasha bisanzwe bitoki akeneye gufashwa bisanzwe mugabo kubera adafise umuntu ashobora kumuserukira ugasanga uwo muntu aragiye akagirira kandi hariho abantu benshi bari bafite nka jewe cyangwa undi muntu avuga ati hariho umurundi mwene wacu amerewe nabi akenewe gufashwa mugabo kubera tutaba dufise abantu bashobora gushika aho hantu bashobora gushika kuri iyo mitumba itandukanye kugira ngo dushobore kuronka amakuru cyane cyane nka twebwe abarundi bari ku ishwi tuvuga tuti none twafasha gute abandi barundi bene wacu bari mu burundi nk'uko tubibona ngaha muri ibi bihugu byo mu makungu hmm. barafite ukuntu bafasha abantu kandi ugasanga umuntu ntaho ashaje nta ntuze ntacyo bimubwira kubera arafite abantu baguma bamukurikirana mugabo hmm. natwe iwacu nasanze gufashanya icyo ni ukwita ede sosiyale cyane cyane nko nka ruguru usanga tubifasha mu buryo butari bwo batumwe mm. nk'umwana yagiye kuvoma ngo wamutamakazi wamubonye hanaka mm. ako n'akarorero kamwe cyangwa ugasanga hari abandi bantu bafungiye umuntu ujya mu mubusho imyaka yiwe yo gusohoka yaramaze kurengana mugabo mm-hmm. kubera adafite umuntu amuvugira cyane ko umuntu haba hari umuntu ariko arakurikirana dosiye yiwe mm-hmm. ugasanga yibereye mu mpimba imyaka yiwe yose avuga ati jya aho bazokuyumvirira ikorera gusa ku bantu bakuze eh. ego kingisireyi rero uno munsi wogira uti nk'uwo mugwi wubandanya wigenza gute kugira ngo uheze ugumane iryo shusho eh, kugira ngo ntusure gutakaza cyangwa eh, ugire iyindi shusho atari nk'uko iyo yindi migwi navuga mpuzamakungu yoba yarawizeye eh. ni uko yobanza ikaraba igatosora ahantu yahora ikorera akavuga ati twebwe twara dukora uku ntitwari tuzi yuko hariho abandi bantu baturaba kumva ibikorwa dukora hariho ababishima mm. barashobora kuba babishima uko iwabo bakaraba none twebwe ibikorwa twaba dukora mm-hmm. niko leta yoba ibishima eh. none ko leta ibishima uku izindi organizasiyo interinasiyonari zikabishima dukwiye gukora gute duhindura iki kugira ngo igihugu cy'iwacu cyangwa twebwe umugwi turi ko turakoreramo tubandane dufise ishusho nziza mhm. kuko hariho nk'intunze nk'imigwi usanga ibaho hariho nk'ibintu ego urangiza rero aho rero aca baraba ati twebwe aho dukwiye gukorera marge dukwiye gukoreramo ni kugira ngo abenegihugu babe satisfe sinzi ukuntu kivuga mu kirundi bashime abenegihugu babe satisfe bashime leta ishime n'indi ntuze n'indi ama organisation internationale ashime urakoze cyane bakwiye gukora nk'abigenga babe empasiyare ntibagire ahantu hamwe bahagarara mhm, ntibahengame ntibahengame urakoze mhm. ubu mugwi urahengamye uhengamye kuri leta ubu mugwi urahengamye uhengamye ku banyagihugu oya mhm. ntukore uko ubibona kubona byategerezwa kugenda kuko hariho nk'umuntu avuga ati none uko umwana arenganijwe kubera hariho nk'abana usanga ariko akubitwa n'umuyaye ugasanga ni videwo iriko hakurikizwa mhm. n'umuyaga ukiyumvira ati none ibi bikorwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hehe urasubira uhamagare turabandanya n'ikiganiro karadiridimba kuri radiyo isanganiro uno munsi turi tuvuga turaba umugwi w'igihugu wigenga ujejeho agateka kazi na muntu cndh uheruka gusubizwa warasubijwe mu kibanza cy'imigwi iharanira neza agateka kazi na muntu wigenga izo nizabaye kwa 2008 ruhesha umwaka wa 2021 ico kibanza wari wagitakaje umwaka wa 2018 uno munsi twabigarutse ko kugira ngo mwebwe barundi muri makungu muheze mugira ico mushikiriza mubona ukwiye gukora gute kugira ngo ugumane iryo shusho ryiza ubundi ku murongo alo oui ndi Placide garutse sinzi ko umunyumva ego ubugerageza rero twumve eh, nari ndagwa akarorero gato herutse kubona iminsi no mu buhinga bw'ibyuma ariko baragerageza kugira bumve neza mm. eh, Placide kumbure Placide araheza asubire agaruke hanyuma mu kubandanya na kino kiganiro uh, kumbure uh, eh, Dr Sixte Vinyini muraba murabani nawe aheza agasigura neza ingene uwo mugwi ugiye kubandanya ukora kugira ngo uwo mugwi ingene woheze ukabandanya ukora neza kugira ngo kumbure ugumane iryo shusho ryiza n'ubu nyene Dr Sixte Vinyini muraba nivyo yashikirije mu kiganiro ku nama cyo kuri uyu w'Imana icyo tugiye kugira no kubandanya akazi twari dusanzwe turimo iyo abantu badutaka badutabaje tugashikayo tukagira icyo tubafashije icyo ni cya mbere hanyuma kuza turaraba ingene ibyategaza n'umuntu byifashe haba mu mabohero haba mu buzi dusanzwe tubayeho haba mu mihana kugira ngo tumenye ko e, umurundi wese yumva ko yishimiye umugwi kuriho kandi yishimiye igikorwa turiko turakora ikindi nacyo tugiye gukora e, kandi dusanzwe turiko turakora no kubandanya kwigisha nkuko babivuze hmm. imigwi yose itandukanye ega burya duhitamo umugwi twigisha tubanje kubona ikintu c'agasorobo ntiwibaza ngo dushoka tu dutumira abasitanteri tutabonye ko hari aho bikenewe aho rero haracaragahaze Dr Sixte twarabitanguye twarabitanguye honorable mm. arabizi ko nibaza ko hari mu mwaka uheze aho twakoranije urwaruka mm-hmm. eh, ruvuye mu migambwe itandukanye eh, ubu hasigaye ko turaba ko twoja mu zindi ntara ko twari twabitanguye imuyinga mugabo vyo bavyiza tugiye mu zindi ntara ubwo rwaruka tukarushira hamwe kandi tukanashobora gushira hamwe n'abari mu yindi migambwe ejo bundi twabigize ku bijanye n'agateka k'abana mugabo n'ivyo bindi bibazo byose turaza turazi ko twese twicaye hamwe dushobora kubitorera umuti hanyuma ikindi cya nyuma nacyo ni uko eh, tuzoguma tubandanya eh, umugwi wa gatatu ibyo dukora ari byo kuza turahanura inzego zitandukanye za leta burya hariho igihe umuntu akora icyaha akizi n'ikindi gihe agikora kubera kutamenya cyane cyane ibintu by'agatekazina muntu ni ibintu byinshi ushobora gusanga umuntu bamutoye ejo adashoka acamenya neza no mwisho ntitubaba mbere twese ntitubaba kabiri twese gutyo mbwa tugiye turahanurana turana ko bishobora kugira eh, akamaro ku bijyanye bijanye n'agatekazina muntu umutekano mu gihugu mbega inzego muhamagariwe gukorana kugira ngo muharanire neza koko hagati k'akazina muntu n'izihe inzego za leta zose kuko eh, mu mugwi wa gatatu bavuga ko tugira impanuro ku nzego za leta kugira ngo zishobore aho dushobora kuvuga ngo umuntu ntwaro rushobora kuva mu bucamanza mu bushikiranganji butandukanye mu bajejwe umutekano gutyo gutyo Dr Sixte Vinyi ni murabana umukuru w'umugwi w'igihugu wigengojejwe agateka kazi na muntu mu Burundi turabandanya na kino kiganiro abarundi muri mu makungu mutwakure ku 76 ubusa 183 amaje 9 mm. rero twawusaba eh, kugira ubandanye uri muri uwo mugwi wa mbere mm-hmm. ntugerageze n'abanyagihugu babigishe bamenye amategeko mm. Eh, bamenye eh, amategeko bamenye uko bubaha inzego mhm. hama eh, inzego na zone bazigisha amategeko zimenye uko zubahiriza abanyagihugu kugira tubandanye dukorana mu mutekano ntangere ata muntu n'umwe yinjira uwundi cyangwa um, umuntu umwe ahungabanye agateka kundi muntu mhm. hama ikindi kintu cya kabiri nagomba mvuge mhm. uwo mugose ndehashi eh, uzoza uragerageza uje no mu mashyirahamwe mhm. mu bantu bikorera ibyabo bafise abantu benshi bahaye nk'akazi nk'amashyirahamwe usanga afite nk'abakozi ijana cyangwa magana abiri mhm. bagerageza nabone kubigisha nk'abakoresha bakigisha bakoresha nabone bakamenya ukungene boza bubahiriza agateka kabo bakoresha kuko hamwe hamwe n'abakoresha hari aho usanga eh, batosekaza agateka k'abakoreshwa rero rimwe n'abakozi babo umugwase ndahashi mhm. eh, woza ugenda no mw'abo bantu kubigisha kuko hari ahantu usanga nk'abakozi ugasanga barahohoterwa eh, avogera uwundi mu bijanye n'agateka kazina muntu mhm. yego wewe rero ugira uti eh. uno munsi urabye kugira ngo agateka na muntu kubahirizwe y'abaseni dehashe hariho n'izindi nzego zitandukanye bafashanya akamubatera n'akahe akamono batera ni kubandanya ikivi ndabona e, bakabandanya intambwe bariho mhm. hama bakabandanya bigishanya arinze ashika muri kaminuza nuko aba ari umuntu akunze kandi naho ayo ma eshanje ariko araba hagati y'amayuniverisite n'ayandi usanga ari ntuze babicisha mu buryo bw'amayuniverisite mugabo nta hantu na bamwe abana b'igihugu bari barazimirira mm-hmm. n'abana bari gukurikirana amaforomasiyo mu bihugu bya kamerune senegare cyangwa ahandi hose hari intuze panafricaniste no mu burundi turafise intuze abapanafricaniste mhm. nta hantu bari barazimirira nahumure ntatekane kandi bagenda biciye mu ntuze mu muco ni mu nzira zemewe n'amategeko harakorerwa amanama menshi biciye mu mantuze mu iniverisite atandukanye niyo panafricaniste amaze gukora y'intuzeyi wanashaka na agenda amaze gukora y'inama mhm. ubuhinga bwa none bwa zumu numva rero aho numugarantiza yuko atamwana n'umwe ariko aranyuruzwa aho wowe rero urumva ikindi nacyo yavuze ku cyerekeye abana b'abigeme baba baragiye mu bihugu by'abarabu yego hmm. ndabitahura hari abagiye bagiye bavuga bati none ko mu gihugu naho nkora ntashobora kuronka uburyo bukwiye reka ngende hmm. agateka kazina muntu kubahirizwa gute hmm. nta hantu na hamwe umuntu akwije akwije imyaka cumi n'umunani cyangwa nkayirenza ku isi nzima bo baca bafata ngo tugihe imanamba urumva rero wowe ugira uti n'abasogokuru bacu baragenda guca e oh, intubyeyi ingero baciye hanze mhm. none kira noneho ubushikiranganji buheruka kubishyira mu buryo mhm. nta muntu n'umwe azoja muri ibyo bihugu by'abarabu bidaciye mu muco baramaze kugiranya amasezerano n'ibyo mhm. bihugu ibyo tubimuhumuriza ko vraiment ntiyosubira kugira ubwoba ubushikiranganji bubijejwe burongowe na nyakubahwa albert nshingiro mhm. yabigize ku mugaragaro haraciye ukwezi cyangwa amezi abiri mhm. ubu nta muntu n'umwe azosubira kujya mu gihugu cy'abarabu ngo agende aragiraho ingorane reka na twebwe bari hanze biradukora ku mutima mu gihe tubona abashiki bacu bariko baragorerwa muri omani bariko mhm. bagorerwa muri ntuze muri kuwait bariko babona amakuru atandukanye mugabo kubera atawuzi uburyo baba baragiyemwo ko dushima yuko igihugu cy'u Burundi gifiteho amambasade via les ambassades ubu aribwo biciye mu bushikiranganji bwa ntuzebwe bw'imigenderanire n'andi makungu ubu nta kibazo na kimwe kizosubira kuhaba mm-hmm. kandi na twebwe mm-hmm. tuzoba turonse induhuro ku mutima kuko na jewe nahahamuka iyo mbonye umwigeme ariko arakubitwa kuri hano cyangwa ugasanga yaratotejwe pasiporo yiwe barayibitse ntashobora kumurekura akora nk'umuyesikave umuntu uzeye kumbure kingisireyi niyo byadushobokera icyo tuzokigaruka ko binakunze eh, turonke uwo mu bushikiranganji kugira ngo duheze tugifatire ko nyezina na cyane cyane tugishimikire ko mu kiganiro tugushimire cyane ego murakoze namwe ibihe byiza hari ubundi ku murongo alo kaze muri canada Ego murakoze nagomba kwanza mbanze ndabashimire ku kwihangana mufise. Ego. Hariho abanywanyi numva batavyorosha. ubwo rero ndabashimire kuri uko kwihangana ni byiza cyane urakoze ego uduge ku ijambo nduze rero ku ijambo njyewe nibaza yuko ujya vinyi arongoye uwo mugwi mhm. sende hafi mhm. yari yigeze guca ngaho muri studio iwanyu tuganira kuri iki kibazo nyene yego jewe nibaza yuko ah, ku byo navuze ko ijya gihe ntavyondenzako mhm ni uko uwo mugwi wobandanya utera intambwe mhm. gutera intambwe nabyo bisigura kubandanya ukurikira ibijyanye n'agateka ka zina muntu mu burundi mm -hmm. cyane cyane ko dufise imigwi y'abantu bamwe bamwe bari vulnerable cyane gusumbya abandi mhm, ni ukuvuga hariho abakwiye gufasha abana ndiko ndavuga abantu bakuze bageze mu zabukuru mhm. ndiko ndavuga ibimuga ndiko ndavuga bene abo bantu bataba bikwije kubera nyene ibibazo vyo mu buzima bagize harimwo abagendana ubumuga abagendana ubumuga cyane nyine imyaka bagezemwo mhm. turabafise kandi ni benshi kandi basana n'abibagiranwa kenshi mhm. ubwo rero ni ukuvuga akazi karacahari mhm. eh, kandi rero kubona baradugijwe bagashyirwa mu mu mugwi wa mbere mhm. vyerekana nabyo yuko ibyo bariko barakora ari ibikora inka bakora neza ubu rero nkabatera intege mvuga ati babandaniriza aho ndanabakebura ko batogira ikosa ngo baje muta basange bagiye mu bitabaraba yego ibitabaraba navyo nshaka kuvuga nko kuja muri politiki ugasanga bivanze mu bivanze mu bikorwa vya politiki bitari ivyabo mhm. ivyo bikorwa babirekere abanyamigambi babirekere abanyapolitike mhm. bo bagome kuri urwo rubanza rwabo rw'agateka na muntu mu burundi kabandanye kubahirizwa babandanye bakora neza hanyuma babandanye batera imbere mhm. hari david yatwakuye ari muri canada mwumvise twari ko turavuga twagarutse ku mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu mu rundi CNIDH wasubijwe mu kibanza c'imigwi iharanira agateka ka zina muntu wigenga neza nivyo zabaye rero ku 28 ruhesha no mwaka ico kibanza ukaba wari wagitakaje mu mwaka wa 2018 uno musi abarundi bari mu makungu bariko barashikiriza ico bipfuza kugira ngo uwo mugwi ugumane iryo shusho ryiza murakoze rero mwebwe mwese mwariko muradukurikira abatwumviriza muri mu bakungu abakuye muragerageza biranka ariko turabashimiye cyane ikindi kiganiro ni ku munsi w'imana nk'aho twatanguriye mu buhinga bw'ibyuma hari Elia kadogo kuri mikoro mwari kumwe na ara dezihebuke neza naho ubutaha